Sembarang. Kowe kesenengane. WK kondang nasional. Oh. Lah lagu mu apa? Hey. Hey. Wong malah bisiki kancane to. Lah kuno, kuwi kuno. Lah kuwi nyanyi apa? Ya diperbaru dong, perbaru. Lagu Pembaruan. Dadi awake dhewe kudu ngerti jamane saiki apa, jaman apa, modern, jalukane pemuda. Ya roh-roh tak aku ki lagune ki apa kucul. Ojo kono. aneh kancane timbilan bolak-balik dikerawuki iya lho cah. Lagune apa? Eh, Mas Tet. Sama lek pengen ngrayuk Mas percaya aja lambene. Napa nih? Irunge dadi tetep mau cilik. Aja iki ya wis mekrok koyo ngene ini mbok <laughs> C C C C. Satu nada. Oke, okay. dua nada, dua nada dua nada kocok ya bocah iki laku ki satu ya, nada ya awakmu kan satu nada jreng jreng nah, aku dua nada jreng jreng oh <laughs> oke okay, oke okay. lagune apa dat lagune apa wis meneng apa sih nada sik nada sik nada okay, sik eh Mas persen satu nada satu nada Mas persen satu nada nah, oke okay. oh. cak kondat cak kondat dua nada oke okay. Ah. aku aku lima nada lima nada yuk Nyong kuwi lho kon gitar dhewe lho angel dalang. Eh. Oh, aja ngono ki kowe adikku kowe adik kowe semplah kowe. Lha lagune lagu apa to telar? Lagu anu kae lho mbut gawe. Heh? Mbut eh, gawe. He he he he. Cek kucluk cek. Ngomongi digenepi. Nyambut gawe. Lho pancen judule ngono kuwi Apa? Anu to? Apa? Style kendol to? Lha lah lha awakmu apa? Lah ya aja ngomongin bola ni meneng. Ku nek kualik kapok kowe. Lah ya gawe. Oh iya iya iya iya iya iya. Lah setel kendu, setel kendu. Mbut gawe lah dibalik gawe. Mm, mm, mm, Ayo. Ndak ndak gawe kendu. <laughs> Ndak omong. Jering. oke. Nadane bahasa eh, bahasa. Mbut gawe. Ya lah. Lagune piro? Eh lagune kuwi. Bot gawe. Bot gawe. Madamu lho. Me anu kerja kuwi ta? Iya iya. Iso ora? Iso iso iso iso iso. Kerja. Iya iya kok. Ya saiki lho kok sik to. Lah kene lho. Kuwi nambang dhewe, nambang dhewe, nambang dhewe. Nene nene nanena. Bot gawe. Lah nena nene nanena. Iki ta? Wis ngerti, wis ngerti. Iya iya. Hmm, style gendo. Hmm. Hai, lho iki lho lagu iki koyo ngene-ngene iki lho. Lek krungu swara adan kerja. Piye ta? Aku ora aku kerja. Krungu swara adan kok kerja? Piye ta? Ayo padha bebarengan. Walah mbok ganti lho data lain Kerja. Aku ora apal lho. lek krungu swara adan ayo kanca bebarengan <laughs> apal kowe lah apal apal ora kowe apal apal muga-muga apal lek krungu swara adan ayo kanca bebarengan <laughs> Jangkrik. Wah, semamamu tiba di apal. Eh, iso. Eh, telek, telek. Eh, Mbak Dilat, Mbak Dilat. Iya. Kelone kancane telek wis dilat padha ae. Lek krungu swara andan, ayo kanca barengan. madhep marang pangeran. Kerja. Piye piye teh ra apa lagu? Beh, wae lho, Bang. Jenenge lagu lho, Cil. Nek dhuwur angisor an. Nek dhuwur ngisor. u. Lah nek dhuwur awakmu, ngisor bojomu. Eh, Ngopo? Lah piye to? Eh, Wis selingkuh berarti kuwi selingkuh. Kuwi selingkuh. Selingkuh karo bojomu. Iki apa to bocah iki ora ora. Maksudnya iki awakmu ki aku ning dhuwur bojomu ning ngisor ki aku pas ning omahmu gendangmu bocor terus tak benakne bojomu sing nyapu. Mbot gawe gleret. Ora percaya. Lha iki angel aku tadi. Iya iya. Ayo Lek arjo sembah sembahyang. Ang ang yo ang. Iya iya iya. Lek krungu swara adan Ayo kanca bebarengan. Madep marang pangeran. Sembahyang. Masuk. masuk, masuk. Pokoke iso lah. Yo yo yo wis ngerti. Mbot gawe. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tak golek nih. ana Bapak Supriyanto. Oh, oh. kok kok kerja. Eh, lho Bapak Supriyanto. Sing duwe gawe Pak Supriyanto. wong e cilik awake dawa eh wong e cilik apa wong e gedhe lho eh, eh, eh. gede oh, wong e mosok cilik terus wae dawa dadi koyo genter kan ngene aja ngawur kan iki gawe lho bos gawe yo pikiran bunek lho lah iya no dagelan profesional harus bisa dong bisa oke kondang percil harus bisa ngene iki training kurang rong dino ae <laughs> nyambut gawe. Lek rong dina gak lulus no piye? Rong dina gak lulus. Nggih mboten napa-napa, sing penting padha rukune. Sesama pelaku seni sing penting padha rukun. Mboten gawe. Sing duwe gawe Pak Supriyanto. Wonge gedhi terus dawa. Lek dibayar yo tak tompo. Mboten gawe. <laughs> Oh iya iya iya iya. Ah. Eh, oh, bah, aku wangi lho, bos. Lah, aku wangi lah, eh. Wah, e mau O. Iya, iya, e. iya. Iya, iya, iya, iya. Nah. gawe Pak Prianto. Tito ngak neuri eh, dibayar ndang ditompo. Tambah ono. <laughs> Wah. Eh, dalange dalange. Ora lho. Dalange dalange. Nek dalange tak golekne. Pak Wandono, Pak Wandono. Iya, sing apik lho. Sik sik. <laughs> Sik meneng aku tak golekne. Iki karepmu aku kon bacane lagumu ki mau. Mboten nek kula jamlaken. Kula damel, kula oh, damel. Iki mau kalau tuan rumah saiki dalange. Sing apik lho. Sik. Sing sae dong. Pak Wandono. Meneng lho. Tak gak aku yo bae jangkrik. Pak Wandono yo dalange. lambot gondrong titanane eh, bisa ya iya tak boleh ayo podo didongak nih ake tumane ya ah buatan pulau loh buatan pulau Sanes kula pokoke. Kowe iki asline sentimen karo aku. Ya, ya Asline kowe sentimen karo ya, aku. Lah eh lho bos piye? Asline sentimen karo aku. Ora ora iki tak golek. Eh, Dongane tumane akeh rumahmu. Ora ora. Sing apik lho. Iya ya oke oke oke. Pak Wandono kaya buta rupane koyo. Eh, eh, Pak Wandono ya dalange. Rambut gondrong kuwi titenane ayo podo didongakne akeh tanggapane amin ngono lho Dadi carangan iki genah. Akeh rezeki. Etungane iki genah. Akeh rezeki. Lah, etungane. iya Ya iya Ya ta. Ya ta. Carangan. Lah kaya ngene margire lagune buta rupane. Ya kuwi. Eh, eh. Larane aku dadi buta mergo blakonmu. Lah piye yo sampean lo blakon api-api malah mbok ngonokne lho. Lah piye gawe blakonmu aku kedhep angel lho. Lho. Heh, eh, eh, eh, kuwi kengenenen bos, kengenenen. Lha kurang dingklu. Kurang dingklu. Ya wis. Lah, malah ra ketok apa-apa. Didungakne akeh jope. Jope. Akeh rezekine. Akeh rezekine. Okay. Yen golek rezeki, ayo udu wonji. Heh. <laughs> <laughs> Udunjiki jiki lho. Udung udung jiki. Hei, hei, 10 goblok. Ayo, ayo palang merah, palang merah, bola merah, bola merah. Ayo ireng-ireng masuk, ireng hmm. masuk. Lah sing metu tibake ndol abang. <laughs> Eh golekne liyane lho. Lah wis pokoke jangan negatif dong, jangan negatif. Mbok wis pokoke aku isone kuwi sembarang wis kowe ngurine kudu iso ayo. Ojo njiki lho, ojo njiki. Males bene, kudu njiki. Pengin golek rezeki. Ayo endang kudu njiki. Eh, bisa ora? Nek digrebek polisi, dijak remi. <laughs> Ora iso. Kocok kowe. Kowe koncone. Kowe koncone. Gor masuk ngene.